вострая брама. Сёння пра вытокі неспартовасці беларускай нацыянальнай ідэі. Для мікрафону аўтар перадачы Сергей Дубавец. У Солтлейк-сіті нічога не нагадвае пра Беларусь, а не заснежаныя скалістыя горы, а не соленое в озеро, по краях якога не расце ні аер, ні чарот, ні трыснёг, а не сама гэтая бязмежная разложыстая даліна, застаўленая дамкамі аднапавярховай Амерыкі, а не здаровыя і прыветныя твары тутэйшых насельнікаў мармонаў быццам ажылыя плякатныя вобразы амерыканскія мары, а не спевы тутэйшага хору, так падобныя і так непадобныя да савецкіх радыёмаршаў. Сёння ў Солт-Лейк-Сіты найбольш не нагадваюць пра Беларусь зімовыя алімпійскія гульні. Пераносячыся ў думках туды на дзікі захад, Я раптам зразумеў, наколькі мы не спартовая нацыя. Наша культура не прысвяціла гэтай тэме аніводнага хоць крыху заўважнага твору. І самае паказальнае ў гэтай справе прыгожае пісьменства. З цяжкасцю згадваюцца нейкія маргінальныя газетныя апавяданні пра тое, як піянер Вася з-за двойкі па батаніцы не атрымаў жаданых лыжаў і застаўся самотны сядзець дома або назва роману футбол на замініраваным полі зноў жа не пра тое а пра што ўжо і не прыгадаеш стоячы перад паліцыю са зборамі твораў купалы і коласа караткевіча і танка мележа і быкава я мусіў канстатаваць нічога спартовага а у беларускай літаратуры няма. Апынуўшыся ў Солт-Лейк-Сіті, беларускі пісьменнік наўрад ці знайшоў бы для сябе натхненне ў тутэйшым аскетычным краявідзе. Гэта вам не беларуская прыродная раскоша, якая кожнага ў нас ператварае ў паэта. Аднак гэта не значыць, што амерыканцы не стварылі свае літаратуры пра свой край. Гэта літаратура падарожжа, засваення і выжывання у якой поўна самых складаных чалавечых характараў і сітуацыяў. Самыя матывы і творчыя стымулы ў іхных і нашых пісьменнікаў амаль процілеглыя. Адно сказаць, што матыву амерыканскай долі папросту не можа быць, як не магло быць у гэтых усюды гнаных мармонаў, што засялялі голыя скалы пасыўнага разумення свайго лёсу. Тады як беларуская доля, стала адпраўным пунктам літаратуры нацыянальнага адраджэння. У выніку паміж іншым атрымалася, што амерыканцы стварылі выдатную спартовую літаратуру ад Уолта Уитмена, Джека Лондона і Гамінгуэя пачынаючы. У нас жа гэтая тэма не зачапілася. І алімпіяды ледзь не праз адну праходзяць у іх, што ў нас нават уявіць сабе немагчыма. Вы скажаце прычынай таму беларуская беднасць а я думаю, белорусская доля. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама, беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. У наших спецыялізаваных энцыкляпедыях я не знайшоў артыкулу пра спорт у беларускай літаратуры і ў беларускім мастацтве. Ленін у кнігах і карцінах нашых творцаў калі ласка колькі заўгодна прычым часта такое асвятленне насіла негатыўны характар як да прыкладу гэты вершык Мар'яна дуксы табой я пагарджаю стадыён дзе пахнуць майкі потам калектыўным дзе крык стаіць шалёны і надрыўны ачэплены міліцыяй раёна варта было б дзеля эксперыменту надрукаваць гэта не ў часопісе маладосць а ў папулярнай менскай газеце прэсбол каб пабачыць наколькі як той казаў далёкія яны стваральнікі нацыянальнай літаратуры ад народу а калі дадаць да гэта бясспрэчную формулу пра тое што заўзятарства на з'яўляецца адной з праяваў нацыяналізму, дык прыйдзецца казаць пра далёкасць пісьменнікаў ад самое нацыянальнай ідэі. Няхай сабе ў самых простых яе праявах. Я зрабіў акцэнт на параўнанні з амерыканскай літаратурай. Але тое самае параўнанне магло б быць і з любым іншым прыгожым пісьменствам так званых развітых нацыяў якое ў выніку аказалася бліжэй сучаснаму беларускаму чытачу за дэкларацыі сваіх уласных парнаснікаў. Не маглі выказваць пагарду да стадыёну ані ангелец Байран, ані немец Брехт, ані гішпанец Лорка, якія стварылі хрыстаматыйныя вобразы спартоўцаў і самога спорту. І гэта заўсёды было гартаванне волі, бо чэмпіёнства немагчымае без волі да перамогі. Згадваю, як у пятай ці шостай клясе пайшоў запісвацца ў секцыю боксу на стадыёне дынама ў Менску. На першай жа сустрэчы трэнер пашыхтаваў нас і паказаў збор твораў Джека Лёндана 14 лілёвых тамоў. Мы мусілі ўсё гэта прачытаць, бо інакш ніякіх пераможцаў з нас не атрымаецца. Гэтак трэнер далучаў хлапцоў да літаратуры, якая ў сваю чаргу мусіла выхаваць у іх волю да перамогі. І гэта не толькі мой прыклад, такая сітуацыя была масавай. У другой палове мінулага стагоддзя ў Беларусі моладзь масава ішла ў спартовыя секцыі, дамагалася разрадаў і перамог на гарадскіх ды рэспубліканскіх спаборніцтвах. І заўсёды побач з гэтым прысутнічала літаратура. Потым разраднікі вырасталі з юніёрскага веку і масава патраплялі на перапоўненыя стадыёны альбо да тэлевізійных трансляцыяў або бралі ў рукі фізкультурнік беларусій ці цяперашні прэсбол, якія заўсёды мелі неабыякія наклады. Цікавасць да спорту пачыналася з маленства і доўжылася праз усё жыццё. Жанчыны заміралі, гледзячы фігурнае катанне, мужчыны не маглі адарвацца ад хакею ці футболу. Асабліва не маглі адарвацца ў 82, калі менская дынама стала чэмпіёнам ССР але беларуская літаратура не адрэагавала на гэта ніводным неардынарным творам. На гэта, як і на ўсё вышэйзгаданае захапленне беларускага народу удзелам у спорце або заўзятарстве. Літаратура проціпастаўляла потным майкам родны куточак вясковага дзяцінства і юнацтва, дзе зусім натуральна было не да штангаў і турнікоў. Таму у названыя пагарды да спорту ёсць свая перадгісторыя, якую я паспрабую пераказаць. Адно для чысціні жанру пакіну на тле развагаў амерыканскі солт Лейк-сіці з ягонымі скаламі, возерам, мармонамі і цяперашняй алімпіядай. Oh, oh. таким чынам зірнем на перадгісторыю беларускай нацыянальнай ідэі. Слушна, у 19 стагоддзі спорт быў прыхамацей арыстакратыі. Сялянскай масе, нацягаўшыся за плугам і ў галаву б не прыйшло размінацца пасля гэтага з гірамі. Як, дарэчы, і свяціць торсам або бегаць у майтках па стадыёне. Толькі ж і беларускую ідэю прыдумала і вынасіла не сялянская маса, а шляхта. Багушевіч, які сабраўшыся на тры чоўна веславаў да коўна чыста з турыстычнага спартовага інтарэсу, альбо Александр Уласаў, якога дагэтуль згадваюць у ягоным фальварку, як пан аголены лазіў па дрэвах. Згадваюць таксама пра тое, што рэдактар нашай нівы меў у рэдакцыі турнік і рабіў на ім практыкаванні. Тады гэта называлася гігіенічнай гімнастыкай. Ад гэтых абразкоў зусім недалёка да тых 14 тамоў Джека Лёндана і волі да перамогі, да чэмпіёнства. Аднак і ў гэты працэс яднання нацыянальнай ідэі са спортам умяшаліся захапленне камунізмам і сталіншчына. Калі беларуская ідэя набрыняла выхадцамі з сялянскай масы, традыцыйна неспартовая, калі малох рэпрэсіяў панішчыў найперш арыстакратыю, тады і запанаваў грэблівы погляд на спорт. Як заўважыў нядаўна адзін расійскі сатырык, у нас неспартовасць лічыцца амаль сынонімам інтэлігентнасці, а спорт гэта ўвогуле антаганіст інтэлекту і нармальнага ладу жыцця. Кволыя парасткі патрыятычнага заўзятарства або спартова-патрыятычных арганізацый сёння пакуль застаюцца парасткамі у літаратуру ж спорт так і не прыйшоў. Спорт жыве ў беларускім дэнацыяналізаваным горадзе. Не цураюцца яго і многія творцы нацыянальныя ідэі і культуры, але для іх спорт, як і іншыя гарадскія сферы жыцця, застаецца па-за межамі перакананняў і творчасці. Хоць здавалася б гэта якраз тая сфера, пачаць з якой беларусізацыю гораду найпрасцей некалі ў літаратурным аб'яднанні тутэйшыя зайшла гаворка пра тое каб кожны напісаў беларускі дэтэктыў такая была замова з тых часоў дэтэктывы не сталі перманентную з'яваю на кніжным рынку але і напісана іх было нямала прынамсі сёння гэта ўжо не справа падзвіжнікаў а справа сякой такой індустрыі можа быць цяпер варта было б зрушыць з мёртвыя кропкі тэму спорту каб заўтрашні трэнер баксерскай секцыі намаўляў сваіх гадаванцаў прачытаць не 14 тамоў Джека Лондона па-расейску, а якую-небудзь аповесць беларускага пісьменніка. У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Падобная як у літаратуры сітуацыя са спортам і ў беларускім мастацтве. Хіба што там болей было дзяржаўнага заказу і мастакі выяўлялі урбаністычных персанажаў спартоўцаў на агульнасавецкі, дакладней расійскі ўзор. Такім чынам нічога нацыянальна-беларускага там не выявілася і выявіцца не магло. Дзеля пранікнення ў вобразы мастакам не ставала імпульсу, таксама як і літаратарам між тым клішаваныя дыскабулы і дзяўчыны з вяслом хай сабе і не беларускага паходжання шмат чаго змянілі ва ўяўленнях і нашага народу пра гэта сергей харыўскі тэма спорту звязаная з высокім мастацтвам сама меней апошнія дзве з паловай тысячы гадоў асабліва гэта адчулася пасля адраджэння алімпійскага руху На мяжы 19 і 20 стагоддзяў сотні мастакоў па ўсёй Еўропе апявалі прыгажосць гартаванага цела. Праўда, пад канец мінулага стагоддзя гэтая хваля спала. Ужо ў 80-тыя гады Арнольд Шварцнегер, міністр спорту ва ўрадзе Буша старэйша, наракаў, што, на жаль, дасягненне амерыканскіх спартоўцаў няма як увасобіць у выяўленчым мастацтве з-за браку сапраўдных майстроў спорт стаў неад'емнай часткаю грамадскага жыцця ў трыцатыя гады мінулага стагоддзя найперш у таталітарных краінах еўропы над стварэннем карасальных стадыёнаў і заляў працавалі найлепшыя дойліды нерві і п'ячынтыні в італіі трост і шпр у нямметчыне а ў савецкай беларусі і осіф лянгбард на тыя стадыёны выйшла цэлае пакаленне аптымізм трываласць і дасканаласць сталі ягонымі лёзунгамі і ў каталіцкай італіі і ў яшчэ сялянскай рассеі дзяўчаты адразалі косы скідалі спадніцы і публічна дэфілявалі скакалі і гойсалі па стадыёнах гэтае захапленне спортам у трые гады стала першай секс рэвалюцыі для колішня ссср е маштабы можна параўнаць хіба што з часамі перастройкі асабліва балюча яна ўдарыла па мусульманскіх народах бегаць на людзях без штану альбо зняўшы паранжу сукню і халат надзець караценькую саколку гэта быў пераварот сведамасці тым не менш рэвалюцыя адбылася. вельмі хутка адгукнуліся творцы, атрымаўшы цалкам легальны спосаб эратызаваць мастацтва. Тады з'явіліся такія шэдэўры, як фільм строгі юнак Рома, нізка фота Алімпікс Лені Рыфеншталь, скульптуры дыскабол Бхштейна і юнак з гранатай Сцепаняна. Ды багата іншых, у якіх сексуальнасць пашыраная да перадапошнія мяжы. Да вобразу звыш чалавека звыш прывабнага, звярталіся італьянскія жывапісцы фуні сіроне нямецкі скульптар бейкер савецкі жывапісец дайнека іх казытліва свежае здаровае і брутальнае мастацтва мела поспех па ўсім свеце выявы хлапцоў са сталёвымі прэсамі біцепсамі дзяўчатаў з поўнымі высокімі грудзямі і пукатымі клубамі недасягальныя ў сваёй дасканаласці цешылі бальшыню гледачоў Сексуальность мастацтва у тоталитарных краінах стварала ілюзію смакавання забароненага плоду. Пры кантролі ўладаў за прыватным жыццём эротыка мусіла стаць дзяржаўнай, татальнай. Найлепей для таго надаваўся спорт. Самы шырокі і не самы шырокі глядач 30-х гадоў у Амерыцы і ў Еўропе, у Берліне і ў Маскве, у аршаве бухарысці Амстердаме не меў падозрання, што нейкае мастацтва ёсць тоталитарным, и он попросту уважал оптимистичную эстетику за сучасную. Пано «Советский спорт» Александра Самохвалова отрымала навод «Гран-при» на усясветной выставе в Париже у 1937 годе. Там сама полный фурор выкликала скульптура Мухиной «Работник и колгасница», две постаці, вартыя быць чэмпіёнамі ў бодыбілдынгу. Дарэчы, на той самай выставе Пабла Пікаса ў гішпанскім павільёне выстаўляў сваю славутую герніку. Дык вось жа драматычнага твору проста не заўважылі. Пікаса, як і іншыя мадэрністы кандзінскі, кірако, мадрыян ці брак прымушалі гледача думаць, напружвацца, расшыфроўваць іхныя галалаломкі. Ці ж можна проста сузіраць, гледзячы на іхныя творы а глядач 30-х гадоў засумаваў па рэчах простых, прыемных і узбуджальных. Варожасць тоталітарных рэжымаў да мадэрнізму стала праяваю бадай дэмакратыі, то бок патрафляннем густу бальшыні менавіта масавы глядач зберагае простую антычную традыцыю шанавання здаровага цела і радасці за яго. Ён перахаваў яе ў даступных формах, у эстрадзе, кіно, рэкламе, у эратычных і спартовых часопісах, выцінанкамі з якіх можна прыўкрасіць і сваё жытло. А кубісты, супрыматысты, экспрэсіяністы замахваліся на тое, каб зруйнаваць гэткі парадак рэчаў. Спартовы шал ва ўсіх відах і жанрах культуры быў спынены другой сусветнай вайною. Мройны аргазмічны рэалізм дзяўчынаў з вёсламі і хлапцоў з гранатамі саступіў месца рэалізму будзённаму. Колішняе таталітарнае мастацтва з прысмакам эратызму закансервавалася толькі ў краінах народнай дэмакратыі. Яно ж дазволіла захаваць і анахранічныя мастацкія школы. Роспіт спартовых тэмаў прыпадае тут на 70-е гады. І гэта зважаючы на антысексуальную ідэалогію, за якой сачыла пакалення ледзь жывых ветэранаў партыі. Таму мастакі сацыялістычнага лягеру, лепячы сваіх атлетаў у вузенькіх майтках альбо малюючы спартовак у душы, давалі волю свайму натуральнаму фізіялагічнаму пачуццю. Шварцнегер і сёння можа пашукаць адпаведных мастакоў у Сафіі, тыране, Менску ці ў Маскве пакуль чарговая секс-рэвалюцыя не пахавае іхнае мастацтва. Паводле Сергея Харыўскага выходзіць, што спартовая тэма ў таталітарных краінах выкарыстоўвалася мастакамі дзеля легальнай магчымасці выяўляць аголенае цело. З дзяўчынай з вяслом публіка ў нас хіхікала з тымі самымі пачуццямі, што і з мікаянджалаўскага давіда. Аднак такое разуменне і ўжыванне твораў мастацтва характарызуе не мастакоў і публіку, а улады таталітарных краін. Інакш складалася сітуацыя там, дзе месцам для эротыкі былі вызначаныя не толькі мастацкія галерэі, але і іншыя спецыфічныя установы, нават у самым пурытанскім амерыканскім горадзе Солт-Лейк-Сіті. Там зусім арганічна ўспрымаюцца словы заснавальніка алімпійскага руху П'ера де Кубертена. На спорт – трэба глядзець як на крыніцу мастацтва і як на зручную нагоду заняцца ім. Ён з'яўляецца крыніцаю прыгажосці, дзякуючы збудаванням, відовішчам і святам, створаным і арганізаваным на ягоны гонар. Канец цытаты. І яшчэ з оды спорту таго ж кубертэна. О спорт, ты прыгажосць ты архітэктар гэтага будынку чалавечага цела, якое можа стаць убогім або велічна прыгожым у залежнасці ад таго, ці яно будзе зганьбаванае нізкімі страсцямі ці будзе клапатліва выпешчанае здаровымі памкненнямі. пасля гэтай цытаты заснавальніка сучаснага алімпійскага руху я вяртаюся ў солтлайк-сіті каб на той самай ноце развагаў зрабіць высновы сапраўды пагарлівыя адносіны да спорту у цяперашніх нашых нацыяналаў не закон тут хутчэй хацелася б а нешта не выходзіць спыніліся або сталі спарадычнымі спартовыя перадачы на незалежных радыёканалах і спартовыя рубрыкі ў недзяржаўных газетах. Штосьці не клеіцца. Можа, гэта перамагае тое самае пасыўнае светаадчуванне беларускага селяніна 19 і 20 стагоддзя. Беларуская доля, якая можа толькі чакаць нейкіх зрухаў звонку, бо сама сваім лёсам не распараджаецца. Хоць акурат спартовая тэма магла б стаць індыкатарам таго што тая доля у нас ператварылася нарэшце у волю да перамогі гэта была перадача сергея дубаўца вострая брама у